Türkçe үйренеміз. қадірменді радио тыңдаушылар түркше үйренеміз атты бағдарламамыздың жаңа бөлімінде сіздермен біргеміз бұдан бұрынғы сабағымызда түркияның ұлттық діни және маусымдық мерекелері жөнінде сөйлем мен сөздерді үйренген болатынбыз бүгінгі сабақта болса түркия республикасы жөнінде кейбір мағлұматтарды береміз түркия республикасы географиялық тұғырына байланысты азия мен Европа құрлықтарын бір біріне байланыстыратын геосаяси тұрғыдан маңызды және сонымен бірге шығыс пен батыс мәдениеттерін табыстырған тарихи бір ел үлкен империяға мекен болған анатолы 1071 жылдан бері мұсылман түріктерінің отанына айналды және тарих бойы түрік және ислам мәдениеті осы территория арқылы еуропаға тарады селжүк империясынан кейін құрылған османлы империясы және 20 ғасырдың алғашқы ширегінде ұлы көсем ататүрік құрған түркия республикасы бүгінгі күні дүние жүзінің ең маңызды елдерінің бірі болды ардақты тыңдаушылар осы мағлұматтардан кейін түркия жөнінде кейбір сөйлемдерді аудармалармен бірге тыңдап қайталауға тырысыңыздар түркия Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan büyük bir ülkedir. түркия азия және еуропа құрлықтарын бір бірімен байланыстыратын үлкен бір ел Anadolu 1071'de Alparslan'ın komutanlığındaki Türk ordusu tarafından fethedilmeye başladı. анатолы 1071 жылы альпарсланның басшылығындағы түрк армиясы тарапынан жеңіп алына басталды Türkiye Cumhuriyeti 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kuruldu. түркия республикасы 1923 жылы мұстафа кемаль ататүріктің басшылығында құрылды Orta Anadolu'nun merkezinde bulunan Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentidir. орталық анатолының ортасындағы анкара түркия республикасының астанасы Türkiye'nin nüfusu yaklaşık 71 milyondur. Türkiye'nin turgun sanı şamamen 71 milyon. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dili Türkçedir. Türkiye Respublikası'nın resmi dili Türkçe. ардақты тыңдаушылар түркия республикасымен байланысты сөйлемдерді бірге тыңдадық осы сөйлемдерде түркияның географиялық құрылымы анатолының мұсылман түріктер тарапынан жеңіп алынғаны түркия республикасының құрылуы астанасы тұрғын саны мен ресми тілі жөнінде мағлұматтар берілді енді сөйлемдерді қайтадан тыңдамастан бұрын кейбір жаңа сөздерді бірге үйренейік кта құрлық комутан қолбасшы орду армия Өндер, көсем башкент астана орта орталық орта нүфус тұрғын адам саны ресми ресми ардақты тыңдаушылар енді қалам мен қағазыңызды дайындаңыздар ұсынылған сөйлемдерді қайтадан тыңдап жаңа сөйлем құруға тырысыңыздар Түркия, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan büyük bir ülkedir. түркия азия және еуропа құрлықтарын бір бірімен байланыстыратын үлкен бір ел Anadolu 1071'de Alparslan'ın komutanlığındaki Türk ordusu tarafından fethedilmeye başladı. анатолы 1071 жылы альпарсланның басшылығындағы түрк армиясы тарапынан жеңіп алына басталды Türkiye Cumhuriyeti 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kuruldu. түркия республикасы 1923 жылы мұстафа кемаль ататүріктің басшылығында құрылды Orta Anadolu'nun merkezinde bulunan Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentidir. орталық анатолының ортасындағы анкара түркия республикасының астанасы Türkiye'nin nüfusu yaklaşık 71 milyondur. Türkiye'nin turgun sanı şamamen 71 milyon. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dili Türkçedir. Türkiye Respublikası'nın resmi dili Türkçe. қадірлі радио тыңдаушылар бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды келесі аптада жаңа бір тақырыппен кездесу тілегімен сау болыңыздар келесі кездескенше hoşça kalın. түркше үйренеміз